Упражнение 1. Различите слова «даль» и «даль». «Даль», «даль», «даль», «даль», «даль», «даль», «даль», «даль». «Бат» и «бат», «бат», «бат», «бат», «бат», «бат», «бат», «бат», «бат», Tom и Tom. Tom, Tom. Tom, Tom. Tom, Tom. Tom, Tom.